mange øh, imperfeição A fonte de quase todos os males. o aceite neste næsten alt ondt. Que nós vamos encontrá-lo como móvel, como motivo de quase todas as nossas ações. Som vi vil finde næsten som øh, årsag til alt det vi gør. E por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Og derfor øh, arbejdede Jesus meget på at øh, fjerne det, fordi det var den største forhindring til vores udvikling. O orgulhoso coloca um padrão muito alto, e como ele não consegue manter-se sempre naquele padrão, Uh, den stolte person uh, sætter en meget høj standard, og fordi han ikke kan holde sig på den meget høje standard hele tiden. Quando ele erra, quando ele cai, ele se frustra, ele sofre. Når han begår en fejl, når han falder fra den høje niveau, øh, så lider han, han bliver frustreret. Por isso que alguns psicólogos espíritas dizem que tem muitos espíritas querendo se angelizar, se espiritualizar. Og derfor siger mange øh, spiritistiske psykologer, at der findes mange spiritister, der gerne øh, vil blive engle og, og blive mere åndelige e se esquecendo diante de se humanizarem, que são seres humanos. Og de glemmer, at de først og fremmest er mennesker. De skal blive til mennesker. Que a natureza não dá saltos. Fordi naturen kan ikke gøre store spring. E que é falta de humildade nossa se comparar esses grandes homens, grandes mulheres da humanidade. Og det er manglende ydmyghed øh, at ville sammenligne os selv med de store øh, øh, eh, mennesker i historien. Outro motivo também pode ser o medo. En anden årsag kan være angsten. É muito comum a depressão pré-parto e depressão pós-parto. Eh, det er meget almindeligt øh, depression før fødslen eller efter fødsel. Før muitas, fødselsdepression og efter fødselsdepression. Muitas vezes a, a, a mãe se preocupa com a criança, com seu futuro, e aquilo provoca um quadro de depressão. Mange gange øh, er den nybagte mor meget bekymret over det lille barn og dets fremtid, og det kan give depression. Se ela vai poder prover-lhe sustento, educação, uma boa vida. Hun bekymrer sig, om hun vil være i stand til at give det barn et godt liv. Og Se o filho vai ser perfeito, vai ter saúde. Om det lille barn vil være rask. E também por causa dos hormônios. Ou også på grund af hormonerne. Os hormônios influenciam muito o nosso humor. Hormonene påvirker meget vores humør. É por isso que é comum depressão nesse período da gravidez, porque os hormônios oscilam muito. Og derfor er det meget almindeligt med en depression, en depression i denne periode af graviditeten. Depressão na juventude também entre os jovens é muito comum. Eller en uh, pubertetsdepression, det er også meget almindeligt. E os hormônios influenciam tanto o humor que vocês sabem. Og hormonerne påvirker utrolig meget vores humør, hvis I vil vide det. Que as mulheres todos os meses têm um episódio que nos causa muita indignação aos homens. At kvinderne <laughs> hver måned har uh, en episode, som indignerer os mænd meget. Uma tal de TPM. Den såkaldte TPM, tror jeg det hedder på dansk også. <laughs> altså premenstrual uh, syndrome, yeah, the premenstrual assim. syndrome. E uma amiga minha disse, Nazareno, você sabe o que, é que significa TPM? Oi, en af mine veninder fortalte mig, uh, Nazareno, ved du hvad TPM betyder? <laughs> Tenha pena de mim. <laughs> Det betyder, vær barmhjertig over for mig. Tal <laughs> o sofrimento que as coitadas padecem nesses dias. Uh, det er jo den skæbne, de kvinder må igennem On a diese day. Em, inglês eu aprendi essa, essa piada também. Og på engelsk har jeg også lært den her vittighed. Um amigo que estava assistindo a palestra diz: Nazareno, nós chamamos a depressão de PMS. um eh, eh, en ven, som eh, så foredrag, hørte foredrag, han fortalte os, Nazareno, vi a depressão de PMS. PMS. and he told me that it, it means Pack my suitcase. <laughs> <laughs> Pack me comfort. E aí, falei Pack me comfort. yeah, ok. help desk. Pack me coffert. PMCO. Vejo que os hormônios também alteram o nosso humor.